بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ليه tutaanza darasa letu kwenye matni ya kitabu hiki adhim لامية شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى katika darasa ya jana tulikuwa tukizungumzia tukimzungumzia muallif wa kitabu hiki na maisha yake kwa ikhtisar, na pia tumekizungumzia kitabu hiki kuhusu kunasibishwa kwake na yeye. Leo tutaanza kusoma sehemu ya kitabu hiki, pamoja na kwamba tunaweza kukisoma kitabu hiki chote kwa siku moja, kwa sababu tabiati zake ni chache lakini si katika hikma kufanya hivyo kwa sababu pamoja na uchache wa abiyati lakini masaili yaliyobebwa na beti hizo ni masaili mazito ambayo yanahitaji nau tafsiri ni sehemu aina fulani hivi ya upambanuzi Kwa ujumla kitabu hiki kimezungumzia misingi muhimu sana ya aqida ya ahli sunnah wal jamaa, takriban mambo kumi na tatu. Muallif amezungumzia na kubainisha aqida ya ahli sunnati wal jamaa kuhusiana na masahaba na akabainisha pia vile vile waliomukhalifu waliokhalifu masahaba yani waliokhalifu itikadi hiyo nao ni arrafidha amezungumza kwa ujumla pia vile vile akazungumza masala ya tafadhuli baina ya masahaba na hili ni jambo la pili kadhalika akazungumza kuhusiana na Qur'an al-Karim kwamba ni kalamu llahi ghairu makhluq na hii ni moja katika itikadi kubwa ya Ahlus Sunnah wal Jamaa pia vile vile akazungumzia itikadi ahli sunnah wal jamaa katika kuthibitisha majina ya Allah na sifa zake subhanahu wa ta'ala na akaizungumzia njia ya kuthibitisha hayo majina na sifa itikadi au kitabu hiki pia kimezungumzia itikadi ya kuonekana Allah subhanahu wa ta'ala huko akhira kwa macho kwamba waislamu waumini watamuona mola wao na hii ni itiqadi ya ahlusunnati waljamaa ambayo imetoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sahiha mutawatira za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa wasallam pia muallif kwenye kitabu hiki amezungumzia jambo muhimu katika itiqadi ya ahli sunnah wal nayo ni sifatu nuzul kushuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bijalalihi wa adhim sultani pia vile vile kitabu hiki pamoja na uchache wa abiati zake almuallif rahimahullahu ta'ala amezungumzia humu uwajibu wa kuamini mizani kwamba kuna mizani na ni mizani ya hakika hasa ambayo ina kifatani na Allah subhanahu wa ta'ala atapimwa kwa mizani hiyo matendo ya waja huku siku ya kiyama pia katika mambo aliyozungumzia almuallif ni imani ya kuwepo hodhi au haudhi ya mtume sallallahu alaihi wasallam birika la mtume sallallahu alaihi wasallam ambalo ame kuhusishwa nalo yeye tu na umati wake, na kwamba wao watakunywa katika birika hilo. Na jambo jingine ambalo almuallifu pia amelizungumzia kwenye kitabu hiki, ameibainisha itikadi ya ahli sunnah wal jamaa kuhusiana na as-sirat, kwamba kutakuwa na as-sirat, na hili limetajwa katika Qur'ani na katika sunna as-sahiha za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, suala hili kama tutakavyokuja kuona na kubainisha insha Allah tutakapofika kuna watu wamekhalifu wakaleta tawili kuhusu suala mizani kuhusu masala ya haudhi au suala mizani kuhusu masala ya sirat na hata katika masala ya ru'yatullah masala ya nuzul na mengineyo فذلك مؤلف رحمه الله تعالى amebainisha mu'taqad wa ahli sunnah wal jamaa katika kitabu hiki kuhusiana na shani ya watu wa peponi na watu wa motoni ameeleza kwenye kitabu chake hiki pia vile vile akazungumzia kwenye kitabu chake itikadi ya ahli sunna wal jamaa katika kuamini uhai wa barzakh kwa hiyo ukitazama haya ni masaili muhimu miongoni mwa masaili ya kiitikadi ambayo wanapambanuka nayo ahli sunna wal jamaa na wengine wasiokuwa wao na ni wajibu kwa talibu ilmi talibu ilmi min ahli sunnah wal jamaa kuyafahamu masaili haya kwa adilla natakiwa afahamu vizuri kabisa na afahamu na adilla zake pia vile vile kufahamu mukhalifun wana maukifu gani juu ya hayo na wameegemea katika shubuhati zipi na majibu yake leo tutaanza kutoa maelezo baadhi ya abiyati فليقرأ أحدكم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المنظومة اللامية يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل طيب رحمه الله تعالى يا سائلي إيه من يكون kuniuliza mimi ya saili, ewe mwenye kuniuliza mimi. Anamfanyia, anamfanyia khitabu, anamsemesha yule ambaye anataka kujua madhhabi, kuhusiana madhhabi yangu wa aqidati, na itikadi yangu, aqida yangu. Ewe mwenye kutaka kujua, mwenye kuuliza wewe, anamwambia yule msomaji anayesoma kitabu hiki, wewe wataka kujua madhahabi yangu na itikadi yangu? Ya saili, ewe mwenye kuniuliza, ewe mwenye kuuliza, kuniuliza mimi, yani madhhabi kuhusiana madhhabi yangu, wa aqidati, na itikadi yangu. Huu ni uslubu wa tashwiq, kumtia shauku msikilizaji uh, juu ya kile ambacho atakizungumza baadaye na usulubu huu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiutumia akileta usulubu wa tashwiq kama vile tarhul asila akileta maswali mathalan mfano anasema atadruna mal muflis atadruna mal muflis je mnamjua ni nani almuflis huu ni uslubu wa tashwiq katika taalimu kwa hiyo unamfanya muulizaji au mwenye kusikiliza kuwa katika intibaa anasikiliza kwa makini kabisa na anatanabahi katika hilo ah, nadhani inafahamika maana ya madhhab kwamba inaweza ikawa ni masdaru mimiyun au ikawa na, ni ismu makani kadhalika inawezekana ikawa ismu zamani lakini hapa kwa sababu inatokana neno dhahaba yadhhabu dhahaban wa dhuhuban kwa madhhabu kwa maana mahali inapoelekea alimamu alkisai رحمه taala ameeleza kwamba almadhhabu المذهب المعتقد yudhhabu يذهب madhhabu ni ni ile ni pale mahali pa kuitakidi ambako mtu anaelekea ile itikadi ambayo anaifuata haya ameelezwa na Imam Ibn Manzur katika Lisanul Arab na wengine wameeleza maelezo kama haya, haina haja kuchukua muda mrefu katika kulieleza hilo, na wengine wanaeleza neno madhhab istilahan, wanasema darat kalimatu lashabi fi bayani haqiqati madhhab linsan ala amrain ala litiqad au ala alqauli wama fi hukmihi أما اعتقاد حقيقة مذهب الإنسان على الاعتقاد أما اعتماد حقيقة مذهب الإنسان على الاعتقاد فقال القاضي نجم الدين أبو عبد الله أحمد بن حمدان الحنبلي وقيل مذهب كل أحد عرفا وعادة ما اعتقده جزما أو ظنا انتهى كلامه نسمى neno madhhab katika istilahi limebainishwa kwamba linafahamisha maana mbili ima itiqadi au kauli na kile ambacho katika hukumu yake kisha akanukuu hapa maelezo ya Najmuddin Abu Abdullah Ahmad bin Hamdan al hambali alifariki mwaka 695 Hijiria rahimahullahu ta'ala kwamba madhhab ya kila mmoja kiada ilivyo ni kile anachokiitakidi ima kwa kukata au kwa dhanni hiyo ni katika upande wa al-i'tiqad katika upande wa al-qawl pia akataja kauli ibn Hamdan wa madhhab insani ma qala madhhab ya mtu ni yale aliyoyasema au dalla alayhi bima yajri majra al-qawl au kikafahamisha juu yake kile ambacho kimepita katika mapito ya kauli min tambihi au ghairihi miongoni ambao ni tambihi au kisichokuwa hiyo tambihi fa in udima dhalik lam tajuz idafatuhu ilayhi kikosekana hicho haitafaa kunasibisha kwake kuegemeza kwake kukigemeza hicho kwake kwa maana kwamba eh, mtu anachokizungumza atahukumiwa kwamba ndio itikadi yake wao wazungumza watetee itikadi fulani tanasibishwa na wewe uifanyia difaa difaa madhhabu fulani na msimamo fulani waubainisha wauzungumze msimamo huo utanasibishwa nao kwa sababu umezungumza kwa ni kauli ama itakapokuwa hukusema kitu katika hilo basi haitanasibishwa kwako kauli haya ni baadhi ya maelezo ya kuhusiana na neno madhhab au neno naam neno madhhab na masala ya neno aqida nadhani nafahamika kwamba aqida ni maakhudhu maakhudhatu min al-aqd rabt neno hili limechukuliwa kutoka kwenye kufunga au kutengeneza kitu wanasema aqada alhabla yaqiduhu ameifunga kamba aishaddahu. shaddahu na katika istilahi ikisemwa aqida fa huwa hukmu dhihni aljazim ni ile hukmu ya akili yenye kukata yani ile vile unavyo unavyotoa hukumu katika jambo kupitia akili yako kwa kukata kabisa ukaitakidi kwamba hivi sasa ni usiku yuqalu i'taqadtu eh, kadha nasema kwamba nimetakidi kadha yani jazamtu bihi fi qalbi maana nimekata kwa jambo hilo katika moyo wangu kwamba hivyo ndivyo ninavyoamini ikiwa fa tabaqa alwaqi fa sahih hiyo ikiafikiana na uhalisia na vilivyo ndivyo yani ilivyokuwa katika kharij ikiafikiana na uhalisia basi itakuwa itikadi hiyo ni sahihi wa in khalafa alwaqi'a fa fasid na ikikhalifiana na waqi na uhalisia ulivyo itikadi hiyo itakuwa ni fasid kwa hiyo itikadi yako juu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa ikiafikiana na vilivyo ndivyo na uhalisia kama ilivyoelezwa kwenye Qur'ani na Sunna basi itikadi hiyo itakuwa ni sahihi na ikikhalifiana hiyo basi itikadi yako itakuwa ni fasid kwa hiyo mathalan i'tiqaduna anna Allah wahid itikadi sahihi ni itikadi sahihi kwamba Allah tabaraka wa taala ni mmoja tu lam yalid wa lam yulad hiyo ni itikadi sahihi kwa sababu ni mutabiqun lilwaqi ni yenye kuwafikiana na vilivyo ndivyo na uhalisia ama اعتقاد النصارى ان الله ثالث ثلاثه باطل قد النصارى يكون kuna utatu hiyo ni itikadi batil kwa sababu imekhalifiana lianahu mukhalifu lilwaqi kwa sababu lenye kukhalifiana waqi kwa hiyo itikadi ni kile ambacho kimefungwa na moyo kile ambacho unakiitakidi ah, kwa moyo wako kwa kukata kabisa sasa almuallif rahimahullahu ta'ala alipoleta maneno haya ya saidi an madhhabi wa aqidati ewe mwenye kuniuliza mimi madhhabi yangu kuhusu madhehebu yangu na itikadi yangu ruziqa alhuda aruzikiwa uongofu man yule ambaye lilhidayati yasalu kwa ajili ya kutaka uongofu anauliza ruziqa الهدى man lilhidayati yasalu aruzikiwe uongofu yule ambaye kwa ajili ya uongofu anauliza yani apewe uongofu yule ambaye kuuliza kwake ni kwa ajili ya kutaka kuongoka kwa hii jumla mu'taridha duaiya na jumla hii mu'taridha iliyoingia kati hapa ni jumla ya duaa nayo ni dua ya kuombea mtu apate uongofu asimame katika njia iliyonyoka na huu ni uslubu ambao wanawachuoni huutumia katika vitabu vyao kabla ya kuleta masail kama tulivyosoma sisi katika alqawaid alarbaa katika alusul althalatha kabla ya mualifu wajaanza anakuombea hidayah Allah tabaraka wa taala kuongoze na masala ya kuomba hidaya si jambo dogo limefunzwa hilo na mtume sallallahu alaihi wasallama kama ilivyokuja katika sunna katika sahih muslim hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud hadithi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma katika hadithi ya Ali mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama آه، المبيع علي نسمع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ميمي ممتومه والله صلى الله عليه وسلم قل سيما اللهم اهدني يبي الله ينغوز ممي وسددني وسددني لأني يعني بغني فاني كتك أساوى نويه كتك سداد كتك أساوى نتومي صلى الله عليه وسلم أنا مبيا علي بن أبي طالب أسيم من النهاية الحديث عند مسلم كذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ينسمليه وممتم صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الهدى إيه الله حقيقة ميمي ninakuomba بغيره uongofu uniongoze Allahumma inni as'aluka alhuda wattaqa na kuomba ya Allah unipe mimi takwa nikuogope wewe nipe takwa walafafa na kujichunga kuyaacha maasi walghina na nipe mimi ukwasi utajiri kwa maana kwamba niwe ni mtu wa kukinai mwenye kinaa katika nafsi mwenye qanaa na nafsi kwa sababu utajiri ni utajiri wa moyo ghina nafsi mtu akawa ameridhika na kile anachopewa na, na kisma cha Allah tabaraka wa taala ameruzukiwa sehemu katika mali na vinginevyo na qanaa kwa hiyo mahali shahid mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiomba hidaya na muallifu hapa anamwombea muulizaji yule anayeuliza kwa lengo la kutafuta hidaya apewe hidaya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika sehemu nyingine kwenye majmuu al-fatawa ameeleza pia akasema li hadha umira al-insanu fi mithli dhalika bi su'ali al-huda ila sirati almustaqim ameamrishwa mwanadamu katika mfano wa mambo kama hayo kuomba uongofu kuongozwa kwenye njia iliyonyooka mtu atakiwa kila mara aombe apate hidayah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ni jambo kubwa sana ukinyimwa hidayah umenyimwa jambo kubwa kabisa na kadhalika ابن عباس رضي الله تعالى عنهما امن كلي وقم بسيما نهاية لمنين على نكوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان كفوة كنزية أسباب الهداية أسباب الهداية كم بني كازي اليوم نمي كتاب سنة نكوه منين ابن عباس وسما قال ابن عباس رضي الله عنهما أم سيما ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة أممذمين الله تبارك وتعالى يلي أليسوم قرآن na akayafanyia kazi yaliyomo ndani ya Qur'an kwamba hatapotea duniani na wala hatakuwa muovu akhira kisha akasema min tamami hidayah na katika utimilifu kutimia hidayah an yandhura almustahdi fi kitabi llahi ni kutazama yule mwenye kutaka uongofu kwenye kitabu cha Allah wa fima tawatara min sunnati nabiyi na katika yale ambayo yamekuja kwa tawatur kwa wingi katika sunna ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa sunnati lkhulafai na sunna za makhalifa waongofu wama naqalahu alathiqat alathbat na yale ambayo wameyanukuu wale watu madhubuti wapokezi walio madhubuti waaminifu katika jamiu almasail ya Ibn Taymiyyah pia amesema tena Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika al-Majmu' katika masala ya hidayah anasema wama yu'tihi Allahu al-'abda min al-i'anati wal-hidayah na katika yale na yale anayompa Allah mja ambayo katika i'ana kusaidia na hidayah na uongofu huwa min fadlihi wa ihsani hilo ni katika fadhila zake na ihsani yake wa huwa wasilatun ila dhalika almahbubi na hilo ni njia ya kufikia kwenye hilo lenye kupendezwa wa huwa innama yuhibbuhu likawnihi tariqan ila ibadati na yeye hakika si vingine alipenda hilo kwa kuwa ndio njia ya kwenye kumwabudu yeye falabdu yatlubu ma yahtaju awwala, mja ataomba anachokihitajia kwanza. Wa huwa muhtajun ila al-i'anati ala al-ibada, yeye mwanadamu mja ni mwenye kuhitajia msaada juu ya kufanya ibada. Wa ila al-hidayati ila sirati al-mustaqim, na kwenye kuongozwa kwenye njia iliyonyoka Wa bidhalika yasilu ila al-ibada, na kufanya hivyo anafika katika ibada pia mwisho anamalizia katika majmuu alfatawa anasema anna alilma babu min abwabi lhidaya elimu ni mlango katika milango ya uongofu almusilu ila lisiratihi almustaqim elimu au ni mlango wenye kufikisha katika njia yake iliyonyooka ndio maana Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala pia akasema lafdhul huda idha utliqa tanawala al-ilm alladhi ba'atha Allah bihi rasulahu lafdhu huda neno huda uongofu linapotalikiwa likitajwa bila ya kufungwa linaenea elimu ambayo ametumwa Allah tabaraka wa taala amemtuma kwayo mtume wake sallallahu alaihi wasallam والعمل به جميعا na kuifanyia kazi hiyo ilmu kwa pamoja fayadkhulu fihi kullu ma amara Allah bihi kwa kunaingia ndani yake kila alichokiamrisha Allah kama fi qawlihi ihdina ihdina as-sirata al-mustaqim kama ilivyokuwa katika kauli yake aliposema ihdina as-sirata al-mustaqim wal muradu talabu al-ilmi bil haqqi wal amal bihi jami'an na muradi wa ihdina as-sirata al-mustaqim ni kutaka elimu kuijua ilmu kwa haki na kuifanyia kazi kwa yote haya wakadhalika qauluhu hudan lilmuttaqin mpaka mwisho wa maelezo yake wakasema wainama hadahu bian alhamahum alilma alnafi'a wal'amala alsaliha Allah tabaraka wa taala amewaongoza walipokuwa wakizungumzia Sheikhul Islam na ahlul janna يسمى وكذلك قول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا سفا جمع زوجة نستحق يا الله أما أمتونغوزا كوني هيلي حكا سمو إنما هداه حقيقة سفا جمع أمي وونغوزا واو بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح وقوى الله تبارك وتعالى أمي وفا إلهام واو يا علم المنفع نعمل جيما Kwa hiyo dua hii ambayo muallif rahimahullah taala ameitanguliza kwetu ni dua kubwa kabisa, na anatupata kwamba tunatakiwa uh, tukithirishe kuomba hidaya, na ndio maana ukiangalia suratul Fatiha ambayo ni nguzo ruknun qauliyun, ni nguzo ya kikauli inayoletwa katika kila swala swala ya faradhi na swala za sunna ndani yake mutadhamman talabu alhidayah ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim kwa hiyo ni dua adhim muallif anasema ya saili an madhhabi wa aqidati ruziqa alhuda man lilhidayati yasalu ewe mwenye kuulizia ya sail ewe mwenye kuniulizia mimi am madhhabi kuhusu madhhabi yangu wa aqidati na itikadi yangu ruziqa alhuda man aruzukiwe uongofu yule ambaye lilhidayati yasalu kwa ajili ya uongofu wanauliza hapa katika kutoa maelezo au kutoa kufahamisha ya kwamba watu wanaouliza katika aina tofauti tofauti kuna wanauliza kwa ajili ya kutaka kujua ili ajifunze na afuate, na kuna ambao wanauliza kwa ajili ya kutafuta ushindani na kutaka kuwakwaza wale wanaowauliza. Hawa hawawezi kufanikiwa katika safari yao ya elimu na huko kuuliza kwao, lakini pia kuna ambao wanauliza kwa maslahi ya wengine na hili tumelipata katika hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalamu pale alipokuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa hili lifahamike na kuna vitu vinapelekea mtu akakosa ilmu na kuna ambavyo hupelekea mtu akapata ilmu moja katika vitu hivyo ni kuuliza ukiuliza kwa lengo la kujifunza utabarikiwa na utapata ilmu. Na ikiwa wauliza kwa lengo la kuleta upinzani na kuwakwaza watu, basi hupati elimu, utazuiliwa katika hilo. Kisha akasema rahimahullahu taala, isma, sikiza, isma kalama muhaqiqin, sikiliza maneno ya mwenye kuhakiki mambo kwa dalili zake sikiliza maneno ya mwenye kuhakiki mambo kwa dalili ndio maana ya muhaqqiq muhaqqiq ni yule ambaye huyahakiki mambo kwa dalili zake yani mwana wa chuoni haqiq متثبت معتمد على أصل من كتاب أو سنة kusikiliza maneno ya mwenye kuhakiki mambo kwa dalili zake fi qawlihi katika kusema kwake hapa sema fi qawlihi anakusudia katika hii mandhuma eh? kwa sababu alqawl yutlaqu ala ma huwa aamu min al-lafz qawl hutalikiwa kwa lile lilikuwa lenye kuenea zaidi kuliko kutamka mara nyingine hukusudiwa ni matamko na mara nyingine hukusudiwa maandishi kadhalika ishara kadhalika kitendo kama inavyosema faqala biyadaihi hakadha akasema kwa mikono yake hivi hii imekuja katika baadhi ya hadithi faqala biyadaihi hakadha kwa hiyo alqawlu li'am min an yakuna malfudhan bihi qauli inakuwa ni aam aliposema isma kalama muhaqqiqin fi qawlihi يعني قصديه في كلامه هذا في في مكتوباته او في ابياته لا ينثني عنه اتريك قياس منه ولا يتبدل ولا هبدلك يعني لا يتزعزع لا يتزعزع بمعنى لا ينثني ولا يتبدل ولا يمتنع عن ذلك اي لا يتركه لغيره والمقصود هنا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة مقصوديا الكتاب والسنة وفهام وسلف وأمة sababu hayo ndio maegemeo yao na kuna sababu nyingi zinazopelekea kuwa na thabati katika aqida iliyo sahihi ahlu sunnah wal jamaa wamekuwa na thabati katika mu'taqadi zao kwa sababu nyingi tu na wewe ukitaka kuwa na thabati basi ufahamu njia yao ikoje utapatwa na thabati kitu cha kwanza ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat kwa sababu yeye ni muqallibu alqulub ndiye musarrifu alqulub ndiye anazisarrifu nyoyo na kuzigeuza geuza namna anavyotaka na mtume wetu sallallahu alaihi wasallama ametuwekea utaratibu wa kukithirisha kuomba pale tunapokuwa karibu na Mola wetu nao katika sujudi يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك هذا مفوز لو كنتم صلى الله عليه وسلم كنت تكيوا أوم الثبات كما ولفهم واتو طالوت ولو إسرائيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا الثبات وانصرنا على القوم الكافرين ويقوم بثباته لموجة أسباب تلزانا كتك إيمان watu wengine kukithirisha kuomba mambo mengine wakasahau jambo la msingi na mara nyingi watu hupinduka leo katika hali hii kesho kwenye hali nyingine mambo yanakwenda yanabadilika mara mtu ametoka katika mstari wewe utakiwa uombe athabat msijiaminishe kwamba mimi hapana mimi siwezi kubadilika ah mimi bwana hapana siwezi kuacha jambo fulani la khair omba athabat kwa Allah subhanahu wa ta'ala maadamu katika jambo fulani la khair basi omba thabati na Allah akuzidishie umadhubuti kwenye hilo kwa hii ni moja katika sababu za watu kuthibiti ala aqida as kadhalika kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia hilo litakusaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu hutatumia nguvu nyingi katika kutumia akili yako kwenye kuyathibitisha mambo, na akili yako uwezo wake ni mdogo. Kuna baadhi ya mambo huna uwezo wa kutumia akili yako alafu uweze kufikia katika uongofu. Yaani akili yako inatakiwa uisalimishe. Kuna baadhi ya mambo hutajwa kwenye kitabu na Sunna, hakuna ila taslimu ila kujisalimisha tu na hilo hautaweza ila utakapokuwa katika mfumo huo wa kitabu na sunna ala fahmi salafi hadhihi lumma. Kuna watu wanavyolelewa katika madhahibi zao, wanalelewa watumie akili katika kila jambo, kwa sababu eti kuna baadhi ya aya zinahimiza watu kutumia akili, wakasahau kwamba yako mambo ya kutumia akili na kuna mambo ambayo akili ina ukomo wake inatakiwa akili isalim ijisalimishe na haina nafasi ya kuhoji tena hapa na ndio maana itiqadi na hawa ndio wale ambao alladhina yu'minuna bilghaib wanaamini yaliyombali yaliyojificha ambayo hawayaoni kuamini ghaib akili haina nafasi katika kuyahukumu mambo kumeelezwa mambo mengi sana kuhusiana na yale tusiyoyaona kuhusu Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, majina yake na sifa zake. Sisi hatuna nafasi ya kumpa kaif Allah, kumkaifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa alizonazo, kumpa namna kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasifika na sifa kadhaa au ana majina kadhaa, majina yenye sifa kadhaa. Sifa hizo tunataka kuzileta namna kwamba basi itakuwa iko hivi basi atakuwa yuko vile kama ikiwa kajisifu hivi basi itakuwa hivi haitakiwi kwa sababu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni katika ilmu ya ghaib sisi hatuijui dhati yake kwa hiyo hatuwezi kuzipa namna sifa zake tunatakiwa taslimu utakapoingiza akili yako kutoka kujaribu, kujaribu kumhukumu Allah tabaraka wa taala, kumwelezea yeye na kumtafakari yeye, utaingia katika dhalali, utaingia katika dhalali na utaingia kwenye shaka na utaiumiza akili yako, utayumba, utapatwa na zazaa katika msimamo. Kwa hiyo omba thabati, alafu pia vile vile lazimiana na kitabu na sunna kwa fahamu ya as-salaf as-salih bifahmi salafi hadhihi al-umma kwa utaipa akili yako mipaka yake kuna mambo ya kutafakari zinapotajwa ayatu kaunija alama eh, za kilimwengu viumbe vya Allah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa ta'ala hutaja mara nyingine viumbe wake akataja mbingu akataja ardhi akataja upepo akataja bahari akataja mvua akataja miti wanyama vyote hivyo anavitaja ili viwe ni ni, ni, ni, ni ni eneo la kutafakari tafakari ujue kwamba muabudiwa ni mmoja tu al-lailu wan-nahar shamsu wal-qamar wan-nujum yani vitu kama hivyo Allah subhanahu wa ta'ala huvitaja bali mara nyingine hupiga mifano ndani ya Qur'an mifano mbalimbali ya watu waliopita huko nyuma watu wema na namna walivyosimama katika mstari na Allah alivyowalipa wema, alivyowaokoa, alivyowasalimisha, alivyowapa ushindi. Akawataja watu waovu waliokuwa na nguvu na dola na utawala na kila kitu, na namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowaangamiza na namna walivyokula hasara. wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nas wama ya'qiluha illa al-alimun hiyo ndio mifano ambayo wewe utakiwa uitie akilini sasa, kwa sababu hiyo ni mifano ambayo tunawapigia watu, lakini hawaifahamu hawaitii kwenye akili ile wale ambao ni watambuzi.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 كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم usihoji katika aya kama hizi kwamba sasa kwa nini mwanamke apewe thumu kwa nini mwanamume achukue nusu kwa nini mwanamke achukue robo la akili yako ifunge isogee hapo ni taslim kwa hiyo kuna baadhi ya watu wameingizwa katika kuambiwa eti kuwa huru bwana tumia akili yako kwa hiyo katika kuchambua aya za Allah katika kufanya kadha katika kuhoji takuhoji mambo ya ghaibu huko ya manabii na wengineo wewe simama katika mstari wako na hili utalipata utakapokuwa umejifunga na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna sahiha za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa salafu salih hili ndilo hii ni moja katika sababu ya kupata hidayah na kupata thabati katika hidayah lakini sababu nyingine pia miongoni mwa sababu za mtu kupata thabati katika hidayah ni kusoma alilmu nafi ilmu yenye manfaa ukiwa katika kutafuta ilmu tena ilmu yenye manfaa ilmu ya haki Allah subhanahu wa ta'ala anakupa hidayah na atakupa thabati katika hidayah kwa sababu watu wengi wanaopinduka wakaacha wakaacha haki wamepinduka kwa sababu ya ujinga wamepinduka kwa sababu ya ujinga ujinga ni maradhi ambayo yamewapotosha watu wengi katika umma kwa hiyo ili ujitowe huko na imani yako isiwe katika utata basi iwe ivishe vazi la ilmu tasallah vaa silaha ya ilmu kuna tukaweza kubabaisha baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini jambo jingine pia ni kuifanyia kazi ilmu si kusoma tu lakini kile unachokijua unachokifanyia kazi kile unapozidi eh, unapozidi katika kufanya kazi na kufanyia ilmu kuifanyia kazi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala kukuzidishia iman na kukuzidishia huda illa utakuwa ni kama wale watu waovu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewanyima uongofu maelezo kuhusiana na jambo hili ni mengi lakini fahamu tu kwamba wallahu la yahdi alqauma alfasiqin Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi watu mafasik lakini pia amesema hivi wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin pia wallahu la yahdi alqawma alkafirin kwa hiyo usalimishe moyo wako kwa Allah subhanahu wa ta'ala acha dhulma acha fisk acha kufur utapata thabat kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala اسمع كلام محقق في قوله isma kalama muhaqiqin fi qawli sikiliza maneno ya mwenye kuhakiki mambo kwa dalili zake katika kauli yake yani katika hiki katika haya anayoyazungumza aliyoyaandika Sheikh Islam la yanthani anhu hatetereki kuyaacha wala yatabaddalu wala habadiliki hapati na kutetereka katika imani yuko katika njia ya sawa sawa na wala habadiliki kisha tukaingia moja kwa moja kwenye kuelezea itikadi kuhusu masahaba hili tutakuja kulisoma kesho kuhusu masahaba hubu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatu qurba biha atawassalu kisha akaendelea akasema likullihim qadrun ala wa fadailu لكنما الصديق منهم أفضل هذا تقول kueleza kwenye darasa ya kesho na masala ya Qur'an itakuwa ni darasa lingine litakayofuatia tutakwenda kidogo kidogo hata kama ni dakika 30 35 20 lakini tutakwenda kidogo kidogo ili watu waweze kudhibiti zaidi نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد